Thank you. Aktualitatea jogan, aktualitatea komentatzeko saioa berriz eh, abiatzen dugu ratietan gure kolaboratzailekin aktualitatean, gai bero-bero zonbait badira, horietan Kataluniako egoera, referenduma prestatzen ari dira, horiaren lehenian izanen baita, eta hor, ez tabada gori-goriak badira, Hor aldiz eh, egoera eta giro epelagoa senatur bozak horiek ere horbitzen dira, bina den igandian izanen dira, hori ere komentatuko dugu. Zudmin edo urre meategiak eh, horiek eh, ere beraz aipagaietan genituen azken egun hauetan eta manifestaldia zen joan den larun batian eta lan kodigoaren erreforma ere iragan dena egunetan joan den hastian ere jardokitziak agertu dira karriketan eta hortaz ere mintzatuko gira. Hortaz mintzatzeko errandugun bezala gure korabautzaileetan ditugu eguzki urteaga soziologoa Dani Kamblo, maesela, horiek telefonoz hariko dira gurekin, eta mainaren inguruan, hemen gurekin, eh, Michel Berroko erigoen, laboraria, eta Juliet Berguna, beraz, eh, ekonomia zere, erakasle izan den denorion eh, gauon zueri. Gabon. Gabon. Eta bere alaxe, beraz, hasiko gira lehen, gaiarekin Katalunian, beraz, eh, egoera berua dela, tentsio egoera ere errandezakegu Katalunia eta Madrilen artian, erreferenduma horbitzen ari delarik, hor ikusten dugu, batzuek eta bestek, eh, beraz, deklarazioak eh, gero eta gehiago egiten dituztela, deklarazioa baino gehiago ere, neurriak hartzen baititu Madrilgo gobernuak, beraz, erreferendum horren trabatzeko eta ezestatzeko Eguzki urteaga, urbiletik segitu duzu gaia, e, reiten aldak guzu, pixka bat, zuk nola ikusten duzun egoera hori, tentsio egoera hori? Orduan, eh, hor e, ikusi dena da, eh, azken egun eta asteetan, bai Espainiako gobernuak eta bai Katalinako gobernuak bere bide horriari e, eusten diola, Katalinoak gobernuak nahiz eta etzuen aldez aurretik erran zen izanen ziren emango zituen pausoak ba, argi dena da, e, ba, Kataluniako legebiltzarrean lehenik onartu zuen erreferendum legea, gehi beste bi aplikapen eh, dekretu, bata referenduma bera konbokatzeko eta bestea adierazteko nola eginen zen eta ze baldintzatan eginen zen referendum hori, eta bieragunean onartu zuten transitoritate legea. Transitoritate lege horrek zehazten du ze gertatuko litzatekeen urriaren batean baiezkoak irabaziko balu, eta hortik eta e, Kataluniako konstituzio berria eh, osatu arte. Transitoritate lege horrek besteak beste erraiten du, ba, baiezkoak irabazita gero hortik biegunero izango litzatekela independentziako deklarazio unilateral bat, ondoren ba, hauteskundeak e, konbokatuko liateke ba, asamblada edo biltzar konstitu gile bat osatu balizateko, zeinen egin kizuna izanen den Kataluniako konstituzioa idaztea. Eta gero, behin idatzita, erreferendumera aurkeztuko litzateke e, eh, referendum hori, konstituzio hori, eta ondoren izango litzateke ba, Errepublika Katalan independentearen lehen hauteskundeak. Kontua da, Espainiako gobernuak eta jadanik iragarri zuen, ba, al zuen guztia egingo zuela, ba, eh, prozesu hori oztopatzeko, eta lehenik eta behin, ba, e, lehen aipatu ditudan bi legeak eta aplikapen dekretuak, ba, errekurritu indituzte Tribunal Konstituzionalera, Tribunal Konstituzionalak ba, e, e onartu ditu e, errekurtsoiek eta horrek bertan bera uzten ditu e, lege horiek. Baina Tribunal Konstituzionalak ere beste abisu batzuk ere eman dizkio, goratu behar da duela e, e, pare bat urte erreformatu egin zutela Tribunal Konstituzionala eta e, Tribunal Konstituzionalarek ba, erabakiak e, hartzitzen besteak beste kargu gabetzeak e, gauzatu alizateko, eta gero bada beste bide penala. Eh, alegia, hor eh, eh estaduko abogaduak eta eh, prokuradura konsiratzen dute delitu batzuk izan direla, eh, fondo publikoak eh, erabiltzeagatik erabiltzea gatik, eh, eh, gero bada ere prebarikazioa ere bai, desobidentzia zere hitz egiten da, alegia, hor eh, bai eh, eh Puigdemonten gobernuko kide guztiak bai eh, Kataloniako legebiltzarkideko maieko eh, hainbat pertsonak arriskatzen dute ondorio penalak eh, jasatea eta horri gehitu berzaio ere ba eh, eh referendum horren eh, antolaketan parte hartu nahi duten eh, zazpion damabi alkateak ere ba eh, arriskatzen dutela ere ez bakarrik inabilitatuak izatea bizik eta sanzio penalak ere jasatea. Hori da beraz eh, egoera, hor Katalunian, referendum horbitzen ari delarik, eta gurekin ere Dani Kamblor, dion, Daniel, zure idurikotz referendum hori ikusten duzu e, posible dela egitea edo, edo zi, aldea egiezki? Ebe egia erran duda izu ahia badut euretik eunerat, eh? atzo no, ikusi dugu ze baki hartu duen eta madrilek, eh. Eh, ostopo gehienak gaitu zertzen, eh, funksionarrak ez ditu patu nahi, eh, berak diretukin nahi patu, poliziari emaiten dio eta ordea ez oberizeko tokikoak, sekatzen ari da eta egeferren muntatzeko gauza guziak, izan dadin eta propaganda edo derak. ikusten dugu hor, e, katalainako jendea, E, iduriz e, buntatua da eta mobilizazioa izugarria badu, kusi dugu diana egunean eta bestetan ze ikusten da, ono berriki ere zazpi joan autetxiak, baina bestaldetik e, garria da, gaur egun, horako e, Europako demokrazian, Espeiniako ezeko herri bat, nola kontra bandatzen den, eta ze, e, ze estrumantekin, eh? Izi da, eta ikusi dugu ere, nola uh, zapaldu nahi dituen, aitzinean 2000 eta hamalauian intzuten gauzak, eh, jakin atzoi, jakortu dut, Artur Marzi, 5 milion euroko isuna mandiote, urrian pagatzeko, eh, hauteskundeak muntatu zitu lakon. Beaz, Madrileen txatuko da, edo preso, edo isunak emaitia deneri, Uh, guk biztanda eskolegitik ikusten dugu denek dutela sustengu iziagia abertzale talde guziek izan diten uh, uh, Euskal herri edo osoki hori garbida, garbia geri da, sustengu osoa eta demora berean kuriosate izu horrekin behatzen dugu hori, Erraten dautzu gauza bat, ni e, eh, beldur, e, eh, <laughs> zoritxarrez, gezki, gezki buka dadin. Eh? Beharritaken gauza da, e, bozkatua izan dadin, argun largokin, gehiengoan, eh, eta hori izakin horrein hauten, Barcelonak ere, berak ez du, usten du itea dinan, ez du launtzen eiten, Eh, gehiengoa behar lukete bildu, eta behar lukete itema dute ahunt uh, largoki eh, iazia izan dadin, garbiki hasteko iazia izan dadin, eta ez dute seguraz ere erri antolatzen halko. Hala, hori da lehen keska enea, eta bi ajena da Madrilek noa no den joitia. Eta pentsu dut, izi erri urgun joitia, ez dira pepekoak anglosaksonak, eh? Egan nahi du, ze urgun eh, joitia, hor, eh, ze, ze ikusten duzu, ze posibilitate? Habe joitena, <laughs> ah, joitena alda, fizikoki eh, kontra joitia ere, berdin, armada jortzia berdin. Ez da, ez da, ez da, dute einen dela eta Kataliniak iazteko aukera badutela, kasu. Michel Berroko, arrangura hori baduzia ikusten duzia, prezeski, erisku hori, hor Kataluniaren kasu hortan. Bai, nik uste uh, eh, irrisku ondia baden edo haren gura ondia edo kezka ondia ez enta uh, eh, ene ustez uh, Espainia harida egiten xuxen xuxena egin behar ez dituzken guziak estrategia aldetik, ekintza aldetik, eta hastetik eh, posizio bortiz batean uh, izan da, uh, referendumaren kontra izan da, eta bere posturak independentziaren aldeko jendearen kopurua hondiazten ari du. Eh, eta hoi azken hori izan diren zondaza batzuk, erakusten dute omen, uh, eh, biztalen eunendako hiru ogoiek parte ardezaketela, debekatia den uh, eh, uh, eh, konsulta hortan, eta beraz eunarendako hiru ogoiek, zigarri da, eta hiru uh, boskatzaletarik eunarendako hiru ogei independentziaren aldea gerditezkela. Eta... Mm, Hene ustez, Madrilen estrategia eh, bere kontra abian da. Eh, hori lehen gauza, eta ez daki noa dio joiten alden. Bigarren gauza ni, eta bon, ez dut, eh, ez ditut elementu guziak apentzeik ebena, irakurtzen dituzten gauzetan, eh, aski uh, eh, harrituaniz ere, edo baikorki harrituaniz, independentziaren proiektu hori nola ongi lantua den, eta eh, eta eh, zer uh, idekidurareki lan, uh, imaginatzen duten biharko uh, Katalunia uh, Republika Independentea, uh, Baina, dibidez, ikusten dut, hiri Eh, bate galdu gabe Katalun iritartasuna arzen aldela, eh, bi iritartasun hartasun eh, posible elitekela hiru hizkuntza ofizial balitezkela eta holako aniz gauza da uh, eh, erakosten dutena republika hori ez dela mm, e, egiten e, besten eskluzioan edo besten kontra. Eta hori, e, ne ustez, e, e, ondoko egunendako eta izaiten aldiren biara munendako eta Europarek harremanendako dako eta olako irekidura batean ikustea eta eraikitzea e, eh, strukturak eh, ere ustez e, da gero duda bat batutala ere eta ondanik erranduenaren e, segitan da, baina e, zeinetara ino joanen da eta zeinetara ino prestizein da jendea bortizki plantatzen balima dira, eta armada eta ez dakit zerra plantatzen balima dira, hor, nik ez dakit noa joiten alde, nik edo rantxera batean bezala gira, eta e, ez dakit heimat eh, eta ikat erritarek, Eh, eta hautetxiek eta zazpi onta zonbait eh, hauzapezek eta izanen dutenez uh, ahala uh, resistentzia egiteko uh, bortizkeri esan segitzeko eta eta beldu ez izaiteko hori ere ikusi beharko da ez da, ez da seurtatia hor uh, antxera baten gira eta Hala, orduan, uh, ba, eh, ez dakigu noat goazin, baina memento txarrak izaten aldira biziki. Uh, gero, gero, behar da, afen, eta hortan bukatzen dut, bi gauza, bat, <clears throat> da, independentzia gora, afen, boskatzia gehiengo bat eta deklaratzia, eh, gero, uh, zailago izanen dela, izanen dena da, gauzatzia. Eh, eta aplikazioan ezazia. Eta azken pundua eta hor ere ez dut onokoan ikusten behiko den posturarik, Europa Eh, behar luke Europak e, eh, e, eh, begionez ikusi hor e, gehiengo nagusi batian e, pasatzen mani madira gauzak Europak behar luke e, begionez ikusi eta Europako estatuak ene ustez ez dira ez dut uste pres diren hasteko ez dute olako e, idearik agertzen pres diren e, erriko e, Katalunia independentea orduan e, bidea luzia izango da no? Julieta, prezeski ikusten dugu dugu, Junker mintzatu da, baina ez du argitu bat ere, ez dira menturatzen, gai hortan sartzea, sustengu rik eh, gabe, beraz, Europain aldetika. Eh? Bai, eta ez da antzi behar, sekulako lobi Eh, egiten dute la pp go, espanyol gobernuak egiten du sekulako lobby Europan eta bere aliantzan, denek uste dute biziki demokratak direla. Eta hor, frogatuko dute kontrarioa. Eta zer eranen dute, zer ikusiko dute orai eh, beste autetxiek, Europako autetxiek, ebe errealitateak. Er Horiek dira ez trantzi behar PP nondik eldu den, eh? dira frankisten haurak. Eta beti danik olako postura uh, eh, gezujarekin, ostopoak emaiten eh, gauzetan, beti olako beldura sartzen dute uh, eh, jende nartean, eta hori da errealitatea. Baina kanpotik ez da hola ikusten. Baina nik uste dut, uh, froga izanen da hor, jendeak uh, boskatzen badute alde, eta espanyol gobernuak segitzen badu ostopatzen eta, eta bortizkerian, hor, ene ustez, ebe Europak behar du zerbait egan. Zenta Kosovo neman dezaun, posiblea izan zen, eta um, independentzia ukaitia, naiz eta espanyol gobernuak ez du eh, boskatu alde, eh? baina geiena, geienek dute alde boskatu eta zer eh, ne hor ez da ez da dieus uh, eh, grabe eh, izan gerostik. Orduan, hor da bat, enetzat, kampo, uh, eh, buruz froga bat zenolako gobernuan den. Ez da antzi behar, ez da aspaldi bimelata lauian, ze gezurarekin uh, eh, aznarek eranazin atotxako atentatuak etak egina zituela. Naiz eta etak e, eh, eranduela ezetz, jende guziak ezetz eta frogak bazituzten, segitu dute eta ber gobernua da eh, gubernu gobernu bat. Orduan, kapable dira urrun joaitia, poderea txikitzeko. Eguzki, e, beraz uri ere egiten dozut eh, galdea, beraz ikusten ditugu, beraz mehatxuak gero eta larriagoak agertzen direla, uste duzu, ala ere, uste hon epatzen ginoen, hau eh, zapesen kontra ere, beraz deklaratzea deitua eta posible ikusten duzu, hori eguziak preso ez hor badira bi, maila bat da maila juridikoa eta hor arrisko hori erreala da e, bestea da e, maila politikoa eta argi dena da entiadan e, egon zen e, bat jende erakustaldia oso esan gura izan zela, milioi bat batxona, batu ziren kaleetan, eta gero ikusten ari gera ere bai, ba, e, bai generalitateak, bai alkateak, bai herritarrak, ba, erabateko konbentzimentua eta konbikzio erakutsi dutela eta ausardia politikoa eta kuraia ere bai. Eta eh, hor argi da, hoiek presdiela direla buru nahi eh, ondorioak edozein izan da ere. Eta noski, hori nahi eta nahi ez, Espainiako gobernua kontzutan hartu behar du, eta Espainiako gobernuaren urduritasunak erakusten du azken finean, ba, e, orain arte, ba, zuzenbide estatuak eskaintzen zizkien, ba, mekanismo guztiak erabiliak izan zituzten, eta nahikoa izan zitzaien, kasko honetan, posibile da ez nahikoa izatea. Ez momentuz Espainiako gobernua saiatzen da oztopatzen, ba, referendum horren antolaketa operatiboa. Adibidez, ba, hainbat e, eh, imprimategi, e, eh, ba, miatuak izan dira, eta bertan kartelak etxuan dituzte, eh, hainbat komunikabide ere miatuak izan dira, e, abisuak ere helarazi zaizkie funtzionarioei ez dezaten parte hartu ba, erreferenduma horretan zen bestenaz ondorio administratibo, sonzio administratibo eta penalak ere jasaten alditu zela legia, hor bada izuaren eta beldurraren estrategia bat eta espero dute horrekin ba, funtzionatuko duela. Kontua da, momentuz ikusten da, e, bloke soberanista eh, aski koesionatua dela, eta ez bakarri bloke soberanista, zeren Espainiaren represio gerozta handiagoak eragiten du, ba, ordura arte soberanistak ez ziren sektore batzuk, eta hor pentsatzen ari nahi eh, berezeki Podemos eta eh, Enkomun Podemen eh, sektore horrek, ere, ba, eh, erreakzionatu egin duela, eta zentzorretan oso garantizua izan da adako lau Bartzelonako alkateak, ba, bere adostasuna erakutsi izana, ba, Bartzelonak ere parte hartu dezan, ba, referendum horretan goberatu behar da, Bartzelunan bizitigela bat koma sei milioi pertsona, eta Katalunia osoan, zazpi koma gozta eh, erroldaren eh, euneko hogeia Bartzelunan gogatu da. Ordoan, Bartzelunak parte hartu izan oso importantea da, alde batetik, basko ba, zere pertsona gehiago bozkatzeko aukera aukango dutelako, eta beste aldetik ere, ba, ez delako bakarrik, eh, ba, konfrontazio bat, soberanismoaren eta bloke konstituzionalistaren artean, bezik eta erdibidean, erdian, badela ere, ba, Podemosen inguruko e, ba, sektore bat, zeinek ba, militantziaren bidez erabaki duen ba, erfendu parte hartzea. Eta horrek e, kalitatiboki eta kuantitatiboki ere bere garrantzi ukan dezake. Hala, estatutarik eh, dena den, hurriaren leheneko referendum hori nola pastuko den horrek ukanen duela garrantzia handia eta berizikiago parte hartzea zer izaiten ahalko den. Beraz, eh, apteskunde horietan. Biharren gairat pasatuko gira lan kodigoaren erreforma, iragantena, hor eh, negoziak eta luze batzuen ondutik frantses gobernu eta sindikatuen artian, eh, erabakiak hartuak izan dira azkenian, ez denen gustukoak, manifestaldiak ere izan ditugu, joan den eta izanen dira oraino. Orduan, berriz ere zurekin hasiko gira eguzki, lan kodigo horren, nola, nola duzu onerako edo txagerako? Orduan, eh, gogoratu behar da, eh, ordenantza hoien eh, onarpena, eh, orain dikan itxuen beharko da, ba, irailaren hogeilean e, kontsailu ministroak onartu dez, ditzan, eta ondoren, ba, irailaren hogeita batean indarrean sartuko e, dira, baina aldez aurretik gogoratu behar da, izan zela Macron legea, zeinek ba, ekonomia liberalizatu egiten zuen, hori bilinatamasean izan zen, eta ondoren, elkomri e, legea, elkomri legeak, egitea da, eh, elburu gisa, zuen azken finean, eh, lanko digua fleksibilizatzea, adibidez, eh, ba, lehentasuna eta gerozta importantzia ematen gehiago maiten zitzaion, ba, enpresa mailako negoziaketei, ba, e, negozia, negoziaketa sektorialdekin alderatuta, batez ere lan denborari da okionez, aurre ikusten zen ere, bezpideo ekonomikoaren kasuan hor fleksibilitate bat sartu egiten zela, enpresetan ere aukera aurre ikusten zen ba, enpresako referendumak antolatu e, e, daitezen, eta hor ikusten da, ba, eh, Macronek ikasi duela ere e, elkomri lege horren tramitazioan gertatu zenaz, eta horrek bi ondori izan ditu. Alde batetik, bere helburua izan da eh, hauteskunde presidenzialak eta legislatiboak pasata gero lehen bai lehen eta alik eta denbora e, gutxienik alduta onartaraztea eh, ordenantza horiek eta bigarrena da presoeski ordenantza bidez onartu izana. Horrek zerra nahi du, ba, alde batetik eh, lehenik parlamentuari baimena eskatzen zaiola ba, ordenantza bidez ba, lanko digua aldatuko alizateko, ondorean udan zehar konsulta batzuk eramanak izan dira, baina konsulta horiek gobernuak eraman ditu sindikatu bakotxarekin banan-banan ebitatzeko frente sindikal baten e, sorrera, eta horrekin ere ebitatu nahi izan du debate publiko zabalegia e, izan zedin. Eh, orduan, ordenantza horiek aurkeztu zituen lehen ministroak eta lan ministroak, hainbat aldaketa aurre ikusten dituzte, lehenik adibidez, ba, pertsona bat modu e, e, ilegalean espeditua delarik, kanporatua delarik, e, eh, ordur arte, baziren minimo batzuk, prudometan, ba, eh, kaltetuak jasotzen alzituena, baina etzen maksimorik. Hor, bare bat ezartzen da, eta maksimo batzuk ere ezartzen dira. Eta horrek esan nahi du, azken finan, ba, e, eh, prudomek duten maniobra margena gutxitu egiten dela, eta e, langile kaltetu batek, kal, naiz eta e, prudomek beri arrazoina eman, lortzen halko duen, ba, diokupurua, murrizagoa izanen dela beste aldaketa eh, eh, nagusi bat eh, da ere bai, ba, kontratu kontra du da deitzen dena, alegia batezea konstrukzioan erabilia izan den kontratu bat, alegia pertsona bat kontratu, kontratatua da proiektu konkretu eta zehatzaten baten dako, eta behin proiektu hori bukatzen delari, ba, bere kontratua amaitu egiten zaio. Eta hor, bada borontate bat, zabaltzeko eta edatzeko kontratu mota hori. Hirugarren aldaketa nagusia da, besteak beste, ba, eh, amaika langile baina gutxiagoko enpresetan, ba, enpresa buruak ez duela nahi eta nahi ez, ba, hainbat gaien inguruan, ba, delegatu sindikal batekin negoziatu beharko, eta nahikoa izango zaiola, ba, langileen gehiengoaren onespena jasotzea, ba, berak, eh, eh, egin nahi dituen aldaketa batzuk gauzatu galizateko. Oroar, rango nuke, ba, ordenantza hoien espiritua da, Eh, lan merkatua fleksibilizatu nahi dela bereziki enpresa txiki eta ertainentzat eta horren atzean den ideia diskurtsoa da azken finean ba enpresak eta enpresaburuak ez direla usartzen eh, ba jendea kontratatzen beldur dutelako behin kanporatu behar balin badituzte horrek kostu ondiegia eukiko lukela eh, antzeko politikak aplikatu dira Europako gainontzeko herrietan, Espainia kasu, eta ikusi da inundik inora horrek ez duela aukerarik eman ba, langabezia gutxi arazteko, alderantziz, eh, lehen fase batean langabezia gorantza egin du, eta edo kasutan, horren ondorietariko bat da lan prekaritatea onditu egiten dela. Orduan, e, Macronek pentsatzen zuen oso fite joanez, eta aregilago gehiago kontutan izanik kanpaina elektoraletan iragarri zuela eh, ba, dea erreformatzeko asmoa zuela, pentsatzen zuen mobilizazio oso txikia izango zela. Are gehiago kontutan izanik lortu zuela ba frente sindikala e, zatitzea eta lortu zuela FU bezalako sindikatu batek adidez ez mobilizaziorako deia egitea eta zer detek ere eh, antzeko joera bat eh, eduki du. Alate guztiz ere ikusi da ba e, irailaren amabian izan den mobilizazioa nahiko jendetsua izan dela Lomonde egunkariak xifratu zuen parte hartze hori, e, konsideratzen dute ba, manifestariak bosteun mila pertsona izan zirela, poliziak e, eh, berreunda hogeite irun mila eta zitze egiten du, baina da, elkomriren aur, legearen aurkako le mobilizazioan izan zen ba, manifestari kopuru bera. Orduan, hor ikusten da, naiz eta mobilizazioa zen oso ondia izan, alate guztiz ere, asera batean pentsazitekena baino ondia hobizan mobilizazioak eh, badirela, beraz eh, aldaketa horren kontra eta lan kodigoren erreformaren kontra. Juliet, eh, zuk nola ikusten dituzu prezeski erreforma horiek, oai martxan, hariko, zarriko diren eta erreforma horiek gauza onerako mm, gauza bat da edo ez? denek nahi zuten simplifikatu bizia eta partikulazki uh, enpresa tipiendako eta artesauendako, baina ez bate hori. Uh, untsa erranduena, uh, eh, fleksibilitatea da uh, sekatzen duten uh, elege hortan. Eta lanera da prekaritate gehiago lortzia. Bai, jende gehiago lanian ariko da, normalki, baina denbora, denbora laburian, eta gero prekarioa izanen dira. Alemanian bergauza pasatu da Schröder uh, gobernuarekin pastu dute olako legeak, gero hartu dira zer ziren, eta orai eh, badira anitz langile pobre. Bai ez dira langabezian, baina biziki pobreak dira, eta behar uh, dituzte bi enplegu ukan bizitzeko bakarrik. Eta hori nahi dute uh, lortu, eta hori uh, ez da bat ere ona. Eh? Uh, orduan, ona ez dena, da ez ukaitia norbait eh, edo, edo eh, eh, delegatu bat hori kendu dute amar langiletik behera eta hori uh, egan nahi du langiletaik nagusiaren hilo bai zaiten aldela delegatua orai eta hori ezin da eta gero berrogoita amar jende gutio sindikatak ez du, uh, ez du ezer ikustekorik ekustekorik guai, delegatu bat bada, menan ez eh, sindika, sindikatuena. Orduan, pentsatzen dut, eh, mobilizazio handia izanen dela, emeki emeki, guai eh, dira kamion, kamioniak, zendako, zenta gidariek badakite enpresa tipi-tipiak direla, heien enpresa, eta bihar paga gutiago ukanen dutela, eta ezin dute, zenta lan uh, dorpea da, lan zaila da, eta hori ere, uh, unkitzen da lege horrek, la, la penibilite, unkitzen dute hori ere. Egan du, norbaitek eh, lan uh, zaila egiten duena, ez da, kontsideratua izanen, lehen bezala, joiteko erretreta hartzeko haintzi edo olako gauzetan. Biziki lan jerosa da, en, enetzat eh, lege hori. Ordoan mobilizazioa segur naiz, uh, gero eta gehiago handituko dela. Ez da, ez da posibe bestenez. Michel Berroko, Hore ikusten duzu eta beste, beste arrazoinik hor eta lege horren kontra edo reforma horren kontra Ba, enzo, eh, ikusi dut, eh, edo, entzun dut ala lik eguzki, dibizata, eh, berben eretako importanten eta ik den argumento bat, ez dila ipatu, edo ez dut, ez dut eta aski begiratu da. Eh, enpresa batek langila kanporatzeko lizaz amenduak egiteko, bere eguera ekonomikoa be bede egoera ekonomikoak justifikatzen aldu. Eta eh, hor, ikusi dut, uh, horietan, eh, enpresa baten egoera ekonomikoa bai. begiratuko dela, Frantzia bagarri, frantziako ere moan, eta ez dela begiratuko batez ere multinazionalen eta eh, egoera hortan. Eh, Frantziatik kanpo eh, dituzten beste beren aktivitaten emaitzak. Eta beraz, e, izaiten alda enpresa bat, orokorki biziki osasun ekonomiko honean, e, diruan hitz egiten, mena frantziako ere moan kontabilizatua dena, negatibo ezartzen balin bada, lizan zamendiak justifikatuko dira, eta horrek gainerat, eran nahi du eh, deslokalizazioak izanen direla ere. Eh? Uh, eta hori, hori ez ekonomisten dako ere, eta ekonomisten eta liberalen dako ere, beren prinsipioen dako ere, ez da, ez da zuzena ezin, ez da suti joiten. Homen argumentua da beste herrialde anitzeko la egin dutela, bena bestek gaizki egiten baldin batute, ez da razoin bat gaizki egitea. Bon, hala, hori elemento, ene ustez, bizik importanta da, eta ondoriak horrenak ere ikusiko dira Gero, eh, gero badut ala ere dudabat uh, eh, <clears throat> ez niz konbentzitoa eh, baldintzak badiren mobilizazio izanen dira mobilizazioak, baina nene ustez ez da al, ez du ege tira aziko, berbat gauza batzu mugituko dira pixka bat, dena ez du sinesten mobilizazioen hor uh, partitia den maneran, zatiketak badira, sindikaten artian, uh, eta uh, eta sindikatak erenezake sindikatak eta melanxunen artian ere, eta ene ustez horrek biziki trabatzen du, eta bat joko politikoak edo mm, eh, ukaldi politikoa iteko gogoa badu eh, eh, melanchonek eta sindikatek ilan, eta beste al, alderdik ilan ez da ontsa pasatzen eta ene ustez sobra frente, bakutsak bere alde bere estrategia estrategiaren arabera hariko dira, eta ez dut ikusten mugimendua uzkaltzen. Hori, behar bada, ikusiko dugu ge, gero, baina eh, hor lehenik, aipatu ditugu alde txarrak, eh, dani kamlo, nahi zure iritzia ala ere, eh, hor, reforma hori zure iduriko alde onedo edo alde txar, ze, ze ikus zuzuk? Nik orokorki gauza onartu beharrezkoa bezala ikusten dut eta hori hiru hiru zatiren gatik, hiru arrazoinen gatik, borleenik eh, izan da, eta hala da, eh, Macronek eh, hauteskundeak eh, irazi ditu aire, eh, aire zaire, beste partido politiko klasiko guztiak eh, ba, eh, nahi gozu eta gero handik eta ez da hori bakarrik, biaren aldian hauteskundeak eh, izan dira, deputatuenako partidorik ez zuen, eta berriz, berriz irabazidu. Ernai du baduela mesu bat ukana, e, frantziaren erreformatzeko, zenta berak aipatua zuen, ejana zuen, ejana zuen norainen zuen, eta e, beraz badu, badu mesu hori ukana du, nortuko lagun horreiteko, eh, baimena. E, Biztan da, ez ziren e, artikulu guziak e, seheteki zabalduak, mainan mesu hori badu, eta nik uste dut egin behar duela ere, zenta berak ezten duena, oita amarrute untan, denek karrikan beldurrez ez dute deuse egin, eta langa bezia frantzian beti eh, amaretaik eh, goitiz tokika eta amaret itzulian beste tokika. Bigarren gauza, <clears throat> eh, ez zauten nire dena gustatzen, baina gehien gustatzen zautena eta azpi nahi dutena, da artikuluak uh, nun emiten duen uh, impresa tipieri, podoria, tokian bedian, hautatzeko inpresaburuakin eh, ze emaitzak eh, behar diren ze eh, bide behar duen hartu inpresak. Eta hori piskatu gubitzen dut politikan ere ibitzen duguna gure eskudago. Erra nahi du, zendikaten baimena eo bran, eta nahi duzu akordio branxako akordioak nazionaletik kanpo, iten aldi du akordioak, guai arte hameka langila arte zituen, guai hogeta eno, baita ere, behoita ano eta hori enortuko garantzitsua da, zeren ikusten dugu, Frantzian badia 6 milion langile hortan dinak, berreita hamar langiletak behiti. Beraz, uh, hor da, iazten aldean tokia uh, langabezian eta hori behar zeiote eman, aukera, inpresan bahnean ere, uh, eh, sendikaten baimena gabe, o espada sendikatik uh, bakarrik uh, langilen elkartzean, elkartzean, Eh, bose ere bairekin, eitiak ordiuak, eta hori irudizatzen biziki gauza hona dela eta behar ezkoa dela. Kusten dugu gure itzulian ere, <clears throat> langire gehienak inpresakipiak dira, ofiziale, komerzant eta eta hoik frangotan horik nahi zilaik, ere e, biziki beldu dute beti izendikaten beldura eta e, zeren eludien ebakiak frangotan dira bizkat e, e, parixetik eludienak, eta <clears throat> teologia litzekin nahi honzu, eh? ale tokia bizitenak uh, eh, roik ikusten du impresa. Hori ere, nik ezten dut, ba, irako zemitut eskunta ezker batzu aurka direnak, uh, gure eskudago ezten dugu politikan, baina ekonomian ere gure eskudago, eh? bakoitzak tokikoak da, netako hokinik tokian dena, hautatzeko zer egin behar den. Eta gehinera, eta behar da, frantzian, erte eh, dut nuku, sendikatek oso guti indar dute, Eh, egun handako jamaika bezik ez dira. Eh? Beraz, eh, erte Macron ez dela gauza hondekin hauteskundak eh, gauza gutiik jazitu dela, zendikateko ono indar guti hute, edo behariteke zendikata obligazone eman jende guzieri, eh, langile guzieri. Bina ez gira hortan. Gero, horrekin joan, joan behar dena, eta uste eh, Makronek aipatu du azteko janiz, agian inendu ere, behar dira segurtatea ekarri, segurtasuna ekarri eh, langire, langireri eta langabazien direri. Eta ez da lege horretan txartua mementuan, baina bera beste etoriko dena, eta nahi nuen duidua azti unekin joan dena baita, unilotua dela, da formakuntzaren historioa. Eh? Zenta langabazia denak ez da uste izan behar huaiko lan lege berri horrek horrengatik idekiko dira janiz lan postu, baina jorri, horrek emanen du eta agintarieri, enpresako agintarieri eh, posibilitatea e, tokiko jendekin diskutan hartzia, eta bide batzu ireketzia, torpetasunak badirarik ekin negoziatzia, eta gero, e, etorriko dena gera da formakuntza. Hori, enetako, e, biharren legia izanen da, unit josia den aski, zeran frantzian izerriko skandala behita, e, eh, hoita bi miliar ostatzen da formakuntza, eta langabezian dienak, izierri guti baliatzen dute, guti dia biziki uste dut, eh, hoita hamabi miliak, hoita ek lau miliak bezik ezten e, eh, despendiatua eta hori iskandara gogara, eta hori ere errepiritu gara, eta horrek emanen du xantza gehiago, aukera, langabezian diren eri, formakuntza bilduta berriz laneko hobiki prestatu egizeitean. Horean, Michel eta Juliet, zer diozue eta hor uh, langabizia tipiarazteko molde bat da, prezeski eta reforma hori? Posibilitate bada, zenta Schröderen uh, erreforma berbera zen uh, Alemanian, eta egia da... zen elburua, hori zen elburua. Bai. Eh? Elburua zen hori, baina zen olako langilekin langile horiek eh, ez dute eh, mila euro irabazten gutio. Bon, demora hartan, Alemanian ez zuten eh, guai badute sortzi euro, eta larrogeita zazpi da minimo bat. Guai hartio ez zuten minimorik, batzut bosteun euro eta oitama bost orduekin hori nahi dugu guk, olako langileak, ez, ez dugu la, Oai, duguna behar dugu atxiki, bizik importantea da, zenta borrokak izan dira, lortzeko duguna, eh? sozial sekuritatea. Eta eman dezagun, uh, ast, uh, nola deitzen da, sekuritate mailan hori ere desakertuko da. Eta nik senditzen dut hor, unu berrizazio, ikusi dugu taksiekin, Egia da, taksiekin bazela zeit aldatzeko. Sobera kario ziren, hautaua, sobera bokatia, eta sistema ezen ona baina oraiko sistema Uber delakoekin emeki emeki oartu gira denak hori zen e, gezur bat handia zen eta oto-entrepreneur dira bai, hasieran eh, untsa eta bizi ziren eta orai erdia e, kobratzen dute ezin ez dituzte ez ezin dira bizi horrekin eta iten dute orenak eta orenak hori nahi dugu ez ez dut uste hemen hori nahi duguna Zenta lan gabezia itxusia da egia da, ez da behar da formakuntza egia, zuzendu uh, lan, lan gireri, bainan, ez solako posturik, hori ez da, enetzat, ez da gakoa. Izbat, Michel? <coughs> bai, <coughs> bana, eh, egia da, behar behar dela mugitu, Eh, ez da nik ez dut egiten uh, orai hartio eh, izan den kuadroak behar dira eternitate bat menderen mende uh, segitu baina eta uh, mugi mugi, uh, da bizia baina ze sentzuta zer, zer aldetat behar da mugitu uh, hor proposatzen dena da ala ere liberalismo gehiagoren aldera joaitia eta lan antolaketa eta minimoak eta eh, sekuritate sozialak eta eh, dretxo sozialak eh, eta lana orokorki konsideratua da kostu bat bezala eta oztopo bat bezala eta bada ikuspegi negatibo bat lana eta bere segurantza eta langile buruz eta eh, nik hori dut eh, gehienik ez onartzen al eh, begirada akusatzaile bat bada lanari buruz eta horren konpontzeko eh, diote berdela liberalismo gehiago. Nik eh, ne ustez eh, berda mugitu, baina berda berdira gauzak berritu, berdira iniziatiba berriak hartu, zendako ez dira, eta badira esperientziak anitz, anitz enpresetan frantzian, zendako ez dira esperientzia berriak, lanaren antolaketako esperientzia berriak, langileen lekua eta langileen hitza gehiago kondutan langilek parteka parte ardezaten enpresaren erabakietan, eta badira anitz esperientzia interesantak, zenako ez du puedere publiko batek, horako gauza bat eh, bultzatuko, eh, uh, nahi balin madu uh, eh, gauzak mugiarazi. Eh, zergatik ez da imaginatzen al, langile batek ebizian ukan dezan dretsua, urte bat edo bi urte sabatiko hartzea, eh, beste, beste zerbait egiteko, eta eta bere biziko demora, beste gizan antolatzen dut. Efe, ene ustez, izaiten alitazke olako gauzak, eh, baina hor, hor betiko bide klasiko horat abian gira, liberalismo gehiago, eta gero bada beste gauza bat, detalietan txartu gabe, baina Macronek presentatzen du bere politika orokoja, olako paketa orokoja bat bezala, tapaketa horretan badira berri honak eta berri txarrak. Ehm, eta txak, eta abantailak, eta guziak. Eta gertatzen dena da, eta hor eh, eh, bere buria zen ustez trompatzen da, e, ber, txar, berri txarrak litezkenak biziki presatua dira, eta berri hobeagoak litezkenak egin baute aizina. Eh? Eta ondoan nik ez dut, ez dut konpaintzen sobera estrategia hori. Gero ez dut, <clears throat> Fain, ez ba, ekonomizatu behar da, Omen, eh, eta kentzen du alokazioan horreman talako gauza eh, batzu hori bizik da. Uh, Iten du segidan eta memento bidean diru problemak bat ditugu, baina uh, uh, ez dakit zama miliaret oparia egiten den, uh, kapit, uh, nola, empo, empo, zele grando fortun edo. Hori hori aldatu du, ISF hori aldatu du, eta hori kostatzen da ez dakit zama miliar. Eta, bon, doikabe, izi erri presatuazen oparia egitea, Eh, aberatzen, eh? Hala, orduan, eh, ene ustez, eh, bada... Bere, bere, uste du, bere, bere buruan, badila podere handi bat, zenta hautezkundeak irabazi ditu alderdi guziak e, lehertuz. Baina bizia, eguneroko bizia, eta luzarat ez da hola funtzionatzen. Irugarren gairat pasatuko gira, hor pastu dugu lehen bi gaietan, baina senatur bosak ere ditugu elduden igandian, egia da ez duela horrek eta sekulako kalapita sortzen jende hainitzen artian, baina alderdien artian, pentsatzeko da baietz eta autetxien artian ere bai autetxia handiak dira hor deituak boskatzerat, gure departamentoan mila sortziun dira, eh, eguzki e, urteagazok nola ikusten dituzu auteskunde huriek, zer, zer da jokoan auteskunde hauteskunde horietan? Orduan, gogoratu behar da, hauteskunde senentorialak e, eh, ba, irailaren hori talauan izan direl, izanen direla, mandatua sei urtekoa izango da, e, eh, 2008an, ba, e, eh, Lazer Espainiak eta Labazia hautatuak e, izan ziren, eta erranduzun bezala, hauteskunde mota horretan, ba, hauteslea handiek eh, grand elektor deituriko hiek parte hartzen dute, eta orduan da, eskutinio modo e, ba, indirekto bat. Eh? Eta sistema proportzionala da eta ez eskrutino majoritarioa ba Frantziako gainontzeko hauteskunde askotan gertatzen den bezala. Orduan, e, kasu honetan hiru eserleku eh, daude jokoan, e, purua burua ere nahiko nabarmena da 8 eh, hautagai e, baitira, zerrenda bakotsean gutxienez bost e, kandidatu izan behar dira eta e, horrekusi beharko da ba ja Espainiakeak adiez, bere xerlekuari usteko eh, aukera dion, kontrutan izanik, ba, badela lista disidente bat ezkerrean eta labazdek, ba, e, eh, maiten duena, baina goratu garda ere, ba, eskuinean eta zentro eskuinean ere, badirela, eh, zerrenda bat baino gehiago, eta besteak beste esanguratsua da, La Republika Omarsoek bere hautagaitza eta bere zerrenda aurkeztu izana, eta beste aldetik modem eta bideik bere aurkeztu izana. Orduan hor, konsideratzen da bia ke majoria presidenzialetako eh, autogaiak direla, e, estrategia bat izan daiteke ere biek ere eserleku lortu ditzaten, baina e, oraindik galdera ikur bat geratzen da. Eta gero abertzalei dagokionez, e, ba esku alderdi jeltzaleak kandidatu bat aurkezteko, zarenda bat aurkezteko erabaki hartu du eta aldiz EH e baik ba ez aurkeztea e, erabaki beraz. perspektiba nahiko e, da zaila da jakitea ba zer nolako e, aterako diren, hasiera batean La Republika Amarsek espero zuen talde e, parlamentario nahiko importante izate senatuan, eta gian lehen taldea bilakatzea naiz eta ez gehiengoa izan, kontua da, ba, Macron hautatua izan denetik, ba, Macronek hainbat adierazpen egin dituela, e, fiskalitate mailan, e, besteak beste, adibidez, tax hori ba, bertan bera eta gogoratu behar da, impostu importante batela lurralde kolektibitatean zako, gogoratu behar da ere, makonek eskatu diela lorralde kolektibitatei amairu mila milioiko ba, eh, murrizketak eh, egin ditzaten, eta hori biziki gaizki hartua izan da, ba, alkate eta e, eh, autetxie lokalen e, ikuspundutik, eta horrek segurazki ondori bakukoango ditu, la hau marxek, orkesten dituen e, autageien gainean edo hoien kontra. Hori da panorama orokoga eta hor ikusiko da mm, boskatzeko manerak ere aldatzen direla hor eh, lehen aldikotz eh, hemen gure departamentoan hasteko eh, eta proporzionalean izanen dira hiru beraz xerleku betetzeko e, Danik Amblon, mm, PNV, bon, alderdi hortakoa baitzira e, zuek presentatzen txiste zergatik gote? E, eh, bo, ni niz gehiago, guai, e, eh, ipak buru bat zahian hautezku garen, hautezen duten eh, ginen be, beti barne naiz, baina neniz e, eh, gehiogi beben barnean, e, eh, orai, e, itzuli itzuzemita biztan dela, normalki jendeak, e, e, behaz, e, ipar hautatu du presentek eta itea, nik ohar bat nahi nuke besteatekin ikusten dut alaik listak zoin diren, eta e, abertzalek, eta ezkerreko abertzalek ez dutela presentatzen e, hautezkunde bitan ne eta nik e, galdera dut, E, dira io lujaldeko eh, autetxiak, eh, edu du territuak, representa le lujaldea eh, ere meite uterak, eta horretaz arduratzen direnak. Nola ez ba, uh, eta ene proposamen haiteke, o galdera haiteke, zetako ez egin. Egia da, hautezkundoek oso dorpea dira zeren uh, departamentu guziaren gainan dira, eta eskualdun guti da biztan da behar nuan, nahi zomei badiran behar ba edo pauen, behaz oso dorpea dira zen gure boz elemaiak eskolegien dia bakarrik, eh? eh? gehienak, eh, biztan da. Eta beraz, zendako ez egin eh, lista bakar bat, e, eh, abertzare guztien artean, e, PNOB eta EH Baien artean, hartuz laguntza behar nuan oksitantarrak, eta baditugu, sokitarale, e, proiektuak eta e, gauzak e, proposatzeko. Hori bitxia txemiten duzen, eta irakortu dutzen batan gauza berak aldatzen zuen, e, irazaleak ere, baina esaten zuen gero, bo, ez bazen autagaiik, e, brison eta Espainiaken artian autua bazela. E, uste dut, balitz, zerrenda bat abertzalena, aize autu hobialitakera. Ados, eta ze espero duzu, ze emaitzak igurikatzen dituzu, duzkunde horietaz? Ha, ah, ez eh, daiozu, duzu, eh, ni lehen haute txizan izalaik, eh, oso eh, iruna di, ez da nehok daki, ez du denek, eh, ez dute bitxik egiten jendek eh? Da aldiuntan, zehen naka behar da bozkatu, eh? Da ez egin, bat baten nako eta bestian nako, zehen naka behar duzu egin. Ez daki bate, zehateako den, uste dut, hautez, gaiek berek ez dakitela gauza hondirik, salbu lista hondikoek behar ba lehenek eta ono, eh, bat zuek segun gizon, hauta gai, hautatu eh, izan eta beste egetzez, ez da berdin Espainiak egiteko, ez dakit, guk PNB-ek dugu uh, eh, Oksitandarekin, me nahi oko nuen nik eixe denek orokorkin baginu uh, ezotea eta berritze erten dut, uh, ezotea leku bat abertzaren dako, orai bereziki eimituku uh, eskolegiko elkargo uh, eta hortan ezote dugu, adeuse ba, adatzeko nik, adeuse defenditzeko nik, denek elgarrekin, uh, eta Espainiak entxeka joan gabe. Hala, beraz, eh, proposamen bat, naiz eta proposamen hori frango berant eh, eldu den, haute eskundiak elden igandian dira, baina, eh, bo, zer diozie, preseski, eta ikus molde hortaz, Michel? <clears throat> be, zerbait badia irazteko hauteskunde hori. Ba, ez, da, ez dut uste, ez dakit, eh? Ni, bueno, niz eta autetxia, binan, eh, senatoko hauteskunde horik ez dut, ez dute kronika eh, txikitzen eh, ez eta frantzera estadu mailan, eta ez lokalki ere, eta jende gehienek aparte dira, ez dute bozkatzen, eta, bon, ba, ez dakit, eta poderea, egizko poderea ez da hor pasatzen, nahiz, baserri bundua edo uh, horrek ordezkatzen den hor, baina bon, ez dakit ez dut uste eh, horrek itzulikatzen duen eh, gure ekunereko bizia, gero uh, danik aipatzen duena, uh, errandu bezala, uh, berantelu da, afen, ideia hori balimazen, uh, ne ustez, behar zen goizik, uh, goizik aplikatu, uh, joan nahi zutenen aldetik, Hautezko neta joan nahi zutenek, eh? behar zuten aski goiz eh, beste alderdikoer eta proposatu, eh? joango dugu eta ligarrekin abian maginez, zer dio eta balio dia, eta eh, ze baldintzetan egitean egin duke, eta nik ez dakit izan denez, eh, eta bilkularik ez dut, ez dakit nik ez dut <laughs> informazioen bilkularik izan denez, baina guai, guai ez du gehiago balio gauza hori erraitea, ene ustez. Julieta, eta bai hortaz, eta aurokorkiago funtsian eh, bai. senatu gaut eskundetaz? Bai, eh, berdin pentsatzen dut, eh, eh? nahi duena be, lehen urratxa egiten du, nahi duenak, eta guk ehatxe baien pentsatzen dugu ez duela balio zenta paisaia hortan, uh, batetik ez da biziki demokratikoa, eh? hautez lehondiek bakarrik dute bozkatzen, ez jende sumeak, ez edonor, Eh, hori ez dugu onartzen hori funtsesko mm, hori alde batetik eta bestalde da energi haunitz sautzia hortan eta uste dut lehentasunak baditugula orai memento hortan uh, bai bakearen alde, baita eta um, sozial mailan, eta arlo guzietan, eta badakigu gure indar tipiak direla, eh, eh, eta hemengo indarrak ezartzia olako eta um, hauteskundean, ez dut uste balio duenik. Azken eh, gauza, azken eh, berria beraz edo azken ipagaia, eh, hor galditzen diren lau minutuetan, nahi bat duzue, hor e, dion hauteskunde horiek buruz bakarrik, eh, elduden igandian dira hauteskundeak eta astelenia, beraz, hori aipatuko dugula Euskal Irratietan. Eh, aipa gaia da, joan den larun batean, izan da manifestaldia, zudminek duen urre mehategiaren kontra, eta eh, da, bon, e, eh, bat duzon demora hori gaia aipatzen dela, eta neork uste zuena da haintzina duala proiektua bera, eta iduriz ere, bon, haintzinatzen da, eta administrazioain aldetik ere, urratxak uh, eh, eginak dira. Orduan, uh, eh, jardokitzeak eh, direla eta uh, eguzki, hor nola ikusten duzu prezeski proiektua bera eta haintzinatzeko manera? Mobilizazio nahiko jendetsua izan da, 2000-2000 eta bostun pertsona batu izana baionako karriketan ba, e, deigarria da, baina hori bezain deigarria da ere, zanolako badez politikoa e, ukanduten, ba, ez bakarrik ekologistak eta Eh, mobilizatu indirelako eta aldarri ekologistak ba, arbuiatu indutelako, baizik eta autetxi esanguratsuak eta hortan sartzen dira besteak beste etxe garai, eh, Euskal Elkargoko presidentea eta baita ere ba, eh, eh, diputatu makronistak ere ba, parte hartu dutela mobilizazio horretan, orduan orden esperantza azken finean ba, e, gizarte zibilaren mobilizazioaren ondorioz, baina horrez gain ere ba, ordezkari eta utetxi politikoen presio eta lobbying lanaen bidez, ba, esperantza da, bertan bera geratu eh, dadin proiektu hori, kontutan izanik, proiektu hori aurrera aterako balitz, ba, ondorio ekologiko eh, larriak ukango lituzkela, eta ikusten da, azken finean, ba, herritarrak oso kontzientziatuak diela gai horren inguruan, mobilizatuak ere bai, eta esperantza bat izan daiteke, ba, proiektu hori bertan bera geratu dadin, eta etorkizunera begira ere, ba, antzeko proiektuak ere ez daitezen e, eh, aurre Michel, eh, hor... Eh, <clears throat> bai, uh, baina zuen ondorio ekologikoak, baina nizaren dira ere ondorio ekonomikoak. Artako da mundu ekonomiko guzia eta kontraitat zartu. Gen arte zibila, aktore ekonomikoak, uh, txiak, uh, mogimendu zabala da, bigarren manifazen, uh, lehena izan zen dola, zegin urte bat, edo gehiago espeletan, hor doblea bazen bai beti hain txinatu ala ere, proiektua? Ba, bena, ene ustez ez da inen. Mm -hmm. Ez dakit, ustez ez da inen, zenta uh, sobera gaurko uh, desafio eta gaurko uh, uh, egiazko konpondu behar diren egiazko probleme, problemer buruz, natural natura klima e, hori guziak hor dira mai gainean eta ene ustez eh, herri bat mobilizatzen delarik gainerat kontesto hortan e, nik erganezake karta guziak hor direla ez dadin proiektu hori egin. Izbata, Julieta? Eh, ber, berdin pentsatzen dute, ez dela eginen, ez da posibu. Mhm. bon, ordeon eh, ikusiko, esperantza horrekin, <laughs> beraz, bukatzen dugu gure emanaldia, mileske gunarat eh, etorririk, bai Michel Ber Berroko eta Juliet Bergunian, baita ere gurekin telefona ziren eguzki urteaga, eta Dani Kamlo, eta beste aldi bat arte, beraz, ilaita tenburian, berriz ere hariko gira, aktualitatearen komentatzen. Milesker, gauon, eta beste aldi arte.